Azaroak hogeita zortzi gaur rosteguna da eta hau berrion albistegia duzue. Berrioza irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasia, atzoko udalbatzan hainbat mozio onartu ziren. Bai, Xabi, bost dira atzoko udalbatzan onarturiko mozioak beste batzuen artean. Iek aurkeztutako mozio biak abortatzen duen emakumeen ganako koakzioekin desadostasuna aurkezten zuena eta melillako burdin sareetan jarretan jarritako marrazak mai gaineratzen zituena. Sistema elektrikoaren berreztatzerako aurre proiektua zaltzera zekarren PSN-eren mozioa, etxibizitza eskubide aldarrikatzen zuena eta azkenik, mendialdea bi eskolarekiko akusazio larriak luzatzen zituen artikuluarekin desadostasuna azaltzen zuen bilduren mozioa dira onarturikoak. Mozioak aparte, nasu bintzarekin konbenio bat onartu zen. Eta elkartasuna erakusteko kanpaleko Sahara hauetara bidaia. Gaur bertan aterako dira Argeliako bidean aste batez izango dira Sahararren kanpalekutan beren familia Sahararrak bisitatzen. Urrengo asteburuan ere beste berrio zartar batzuk joango dira bisitan. Jakin bezala, hainbat familia berrio zartarrak urte luzez damakite bakaziones en paz programan parte hartzen. Udako bi hilabetetan berrio zarren hartzen dituzte Saharar astiak Aste arte honetan goizeder nazarrekin hitzeko hitzeiteko aukera izan genuen. Eta Kirol merezimenduari zilar domina Javier Randueza Berriozartarrak Nafarrako gobernuaren eskutik kirol merezimenduari zilar domina jasoko du urrengo astelenean. Javier Randueza mendizale aparta dugu mendiko afizioa, leiala eta zintzoa berea mendien lagunak taldearen bultzatzailea ere Javier Randueza eta guztiarekin zoriontzea besterik etzaigo falta. Zorionak Javier Eta gaur mendialdea biko e, eskola kontzeioa osatzeko bozketa. Bai Xabi Autagai bi gurasoen ordezkari gisa gaurko egunean ospatuko dinen hauteskundeetan aukeratuak izango dira eskola kontseilua osatu asmoz kulturguneko erabilera anitzeko gelan izango dira bozkaontziak. Eta gai aldatu eta gogora ekarri, Euskara ikasteko bekak, berriozarren erroldatutakoak, baita autonomoek eta egoitza soziala berriozarren duten mikro, mikro enpresetan lan egiten duten langileek eskatualko dute udaleko euskara zerbitzuak luzatutako beka hau. Eskaria legezko egiteko agiriak udaletxiko auzo bullegora eraman beharko dira azaroaren oita marra baino lehenagoxe eta informazio gehiagorako noski irubebikoitz.berriozar.es Thank eta eguraldia mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpena, garazi uste du hotza, ezta? da? Hotza, hotza ondia, bai, eta izotz txikia ere. Aste, aste bidamakigu, ez, e, izotz txikia eragartzen, eta bai, gaur ere, izotz txikia izango dugu. Eta noski zerua, odei gutxirekin, edo oskar izango dugu norabide aldakorreko aize, aula ibiliko da. Eta arratxean eki osagaitik finkatuko da tarte bizike, biziekin. Temperatura minimoak gutxi edo nahikoa jaitsi eta maksimoak gutxi igoko dira. Eta esan bezala gaur ere, izotz txikia egingo du. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten guzkiplaza.neten.